Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Caraka di kali tidu Bojonegoro dengan judul Petuan Dedemit ing Gunung Lawu. Waktu iku aku lagi liburan ono ing Gunung Lawu. Aku karo koncoku kabeh wolu mrono. Amarga waktu iku sekolah lagi libur. Aku lagi wis kelas telu nunggu ijazah metu. Aku budal teko mah jam songo isuk tekan cemoro sewu kaki gunung lawu jam si jiawan. Setengah loro aku berangkat munggah gunung lawu. Aslinya jam yah mono kawan oleh munggah. Bener, lagi entuk telung perapat perjalanan Aku wis kesel banget ora kuat apa-apa. Jam wis nunjukake jam 6 sore wayahe magrib. Bawane adem banget. Wong awan wayahe adem apa meneh jam yah mono. Ademe nusuk nganti nang balung. Aku lan kanca-kancaku ngedhekake tenda nang cedhake sendang derajat. Nang cedai sendang derajat mau ono warung. Aku rada seneng perkara warung dadi gak perlu masak. Lanek njukuk banyu ya cedak. Jam pitu bengi hawane koyo nusuk tulang. Koncoku mulai obong-obong ben gak kenek hipotermia. Aku landani sih marung nok warung mau. Aku takon-takon karo sing duwe warung. Jarine, hati-hati nger, yen bengi aja ngluyur dhewean lho. Perkara akeh wong ilang ana ing gunung kono, apa meneh sing nganggo klambi ijo. Jarine digowo jalak iju lho. jala ijo kuwi apa aku ya ora weruh. Jam 09.00 bengi aku landani Dani bali ning tenda, perkara warunge mau wis ape tutup. Kanggo ngemat tenaga, aku landani banjur turun nang tenda perkara gak betah hawa ademe sing nusuk tulang. Kira-kira jam rolas bengi aku nglilir perkara aku kademen banget. Geni sing diopong, bocah-bocah mau mati perkara kentekan kayu. Awakku kademen banget. Banjur aku nggugah Dani sing isih turu. Dan, ayo golek kayu. Tu ngobong-ngobong. Awakku adem banget dan Dani banjur tangi lan ngancani aku golek kayu. Aku golek kayu karo Dani rada adoh karo tendo. Aku wis gak mikir opo-opo gara-gara wedi nek mati kademen. Banjur Dani weruh kayu sing gedhi sak pupu. Kayu iku mau dipondong karo Dani. Eh, lah dalah. Aku kaget setengah mati. Kayu sing dipondong Dani ku malih dadi ula gedhe banget. mlayu ning tendo ninggal Dani. Dani yo melu mlayu karo mondong kayu iku. Banjur Dani tak takoni, "Dan, sing mbok pondong dek mau ula to?" "Takonku mangkono." Jawabe Dani. "Ora, wong kayu kok iki kayune tak gowo... ape tak obong." Atiku deg-degan banget wektu iku. Kayune langsung dienggo obong-obong lan masak mie. Bengi iku pas persediaan banyu wis entek, aku arep masak mie. terpaksa kunjukuk banyu ana ing sumur sendang derajat sumur mau termasuk sumur aneh wong nang dhuwur gunung ki jarang banget sumur kang agung banyune aku nyemplungke bak nganggo tali sing wis ana ing kono sakdurunge bak tak cemplungke sumur mau tak sentri dhisik menawa enek apa-apa neng kono serem banget sumur iku pancen sumur tuwek ya mesti serem deloane oyote akeh lan lumute uga akeh bareng bak tak cemplung kemak jelegur. Dadak manono suara wong jerit ana ing jero mangkono. Sumur mau tak sentri meneh, ya ora ana apa-apa. Bake mau tak cemplungke meneh. Dadak lo rasane ana sing ganduli kok ngisor. tak batek ora kenek. Aku sumpyoh. Wis gak kepikiran nyeluk bocah. Tak sentri sumur mau. Tibake bak mau kecantol oyot ning jero sumur mau. Aku kudu guyu padahal aku wedi banget. Sakwise mek banyu aku langsung cepet-cepet ning tendolan masak mie. Mie wis tak pangan lan weteng wis krasa wareg. Bocah-bocah wis gak ana sing lilir. Kari aku dhewe sing gung turu gara-gara gak betah ademi. Kanggo ngilangke rasa adem mau aku nyumet rokok lan gawe kopi. Banyu sing tak cukup mau kok sendang cepet banget entake. Terpaksa aku tak manek-manekke njupuk banyu meneh ing sendang mau kanggo nggodhog wedang. Barang bak tak cemplungke ana swara wong jerit meneh. Sumur mau tak sentri nganti aku nganguk menjeru. Astagfirullahaladzim. Neng jero mau sirah menungso kang kambang karo plorak-plorok. Aku wis gak sanggup mlayu. Aku mung iso lungguh ndodhok sambil ndonga karo sing Maha Kuwasa. Banjur tak delok meneh ing jero mau wis gak ana. Aku gak sida njukuk banyu langsung balik neng tendo banjur turu. Bocah-bocah mau ya durung ana sing tangi. Wektu iku wis jam setengah siji bengi. Aku keturun sedhiluk nganti jam loro perkara krungu usiana tangi. aku yo melu tangi perkara gak betah ademe. Aku lan Luciono lungguh-lungguh ing ngarep tenda karo rokok-rokokan. Aku gak cerita karo Luciono mau perkara yo wedi nek cerita. Pas aku omong-omong, aku lan Luciono krungu swara kemrincing ko arah ngisor. Swara iku nyolot cedak uluku mengkoro kabeh. Luciono takon, Ku swara apa kok kaya swara jaran?" aja diloroi engko mundak ciloko jawabku mengkono Siono mau kaget setengah mati perkorono jaran mlaku kabeh telu lan aneh sing siji ndase wujud menungso nggok ngarep dewi lan jaran loro sing guri mau nggawa buntelan putih diseret tali koyoke buntelan yit wong utawa pocongan wis gak muni apa-apa perkara sompo enggak iso bah. Sing ngusi ana malah ngucap japa mantra sing gak jelas. Jarene iku warisane bayi Mbah parake dedemit mau ape nang ndi aku yo gak roh. Aku banjur turu nganti tekan esuk. Esuke aku langsung munggah puncak. Sakwise munggah puncak aku ngajak mulih perkara wedi nek kebengen meneh. Jam pitu isuk aku kan kanca-kanca mudhun gunung. Aku ora nyritakke kedadian iku marang bocah-bocah. Perjalanan mudhun iku mau krasane suwi banget, kayae ana sing gak wajar. Perkara budal jam pitu isuk teko ngisor jam setengah lima sore. Kanca-kancaku yo ngrasa aneh. Rasane kaya diubeng-ubengno dalane. Gak tuk-tuk nggon. Bareng tuk cemoro sewu, aku lagi cerita karo bocah-bocah. apa sing tak alami bengiku. Bocah-bocah ana sing percolan, ana sing gak percaya. Apese mule mau kancaku jenenge Luciana karo Eko tiba ana ing dalan. Slamete to gak apa-apa. Ndur sepedhae sing bengkok setire. Aku lan kancaku tok omah kali tidu Bojonegoro jam setengah songo wengi. Cukup iki cerita apesku pas nang Gunung Lawu. Soko aku carakan ing kali tidu masih bersama tim Cimat. Cima.